Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd iz knjige Umdat Lahkam odnosno hadisa mutafekun alihi koji govore o fiskim propisima hadisa Buhari i muslima od autora Al-Maqdisija došli smo do poglavlja Babu Sadakatil Fitr. Prošli put smo završili znači, sva dise koji su vezani za zekat. Sad smo došli do poglavlja Sadakatil Fitr. Odnosno tu je riječ o, o dva hadisa. <clears throat> Samo dva hadisa su tu u poglavlju koji su mu tefeku na lehi. Pa ćemo završiti, tako uspijemo uzeti neke uh, hadise od o postu, poslije toga dolazi, znači poglavlje o postu, kitabu si ja. ul fitr, e, vi znate da je to riječ u stvari o izdvajanju, davanju i metka po glavi u kućana u toku Ramazana, uglavnom se daje pred kraj Ramazana, spomenut ćemo mjere i e, odnosno koliko se daje mjetka i u čemu se daje, spomenut ćemo to inšala. Po iđma učenjaka, tako se prenosi iđma učenjaka na tome da je vađib, da sada tu fitr vađib, onom koje je u mogućnosti, naravno. <clears throat> Smisao prepisivanja ovog, ovog propisa je e, kao što je došlo u hadisima, u širijaskim tekstovima, da je to u stvari, znači ovaj propis, sad kad vidim, nije pašen u kuranskim ajetima, nego u hadisima. Da je sad kad u fitri u stvari tuhretun lisaim, da je to u stvari čišćenje postača za post, odnosno za ako je učinio određene prekšaje u toku posta. <clears throat> Jer se u stvari, u stvari sad kad u fitri daje za namazan, po pravilu treba na kraj Ramazana da se dadne, čime se u stvari, e, stvari potpunjava, jel? potpunjava se njegov post, ako je bilo kakvi prekrišaj u postu. To je jedan razlog, a drugi, drugi razlog, drugi smisao davanja sadika do fitra je u stvari da se <clears throat> da se siromašni e, da se taj dan na dan Bajrama da se, kako došlo u tekstu hadisa, da se spriječe od prosidbe, da imaju taj dan dovoljno da ne prosi, da ne traži, da njima bude bajram, bajram. Odnosno, to je vid u stvari e, razumijevanja siromašnju strani bogati na taj način. Kao došlo u hadisu, agnuhum anil mesele dalike lijom. Agnuhuma mesele, znači učinite ih neovisnim od, znači siromahe učinite i neovisnim, od prosidbe tog dana, dana Bajrama znači. E, I zato je ispravno da se daje, da se sad kad vidite daje pred Bajram, dan, dva, prije toga, vi ćemo spominit ćemo stave učenjaka po tom pitanju. Jer je smisao toga da se daje, da za Bajram siromasi bude, imaju dovoljno, dovoljno e, sredstava, odnosno prvenstveno što misli ovdje na, na hranu i piće da bi mogli oni Bajram provesti kao i ostali ljudi. <clears throat> Spomenut ćemo sad ova dva hadisa, pa ćemo njih komentarisati i spomenuti mesela koji se vezan za ova, za ova dva hadisa. An Abdullah ibn Amara radijallahu anhuma kale, od Abdullah ibn Amara radijallahu anhuma e, se prenosi da je rekao Feradar nebiju sallallahu alaihi sallam sadaqat el fitr. Evo kale Ramadan, kaže farad, znači propisao je, učinio je farzom. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem sadaqatul fitr. Sadaka znači u stvari da sadaka u smislu neč, nešto se daje u imetku. Sadaqatul fitr, fitr je mršenje. I znači taj naziv čak vidi se da ima vezi sa Ramazanom. Sadaqatul fitr. Znači e, davanje sadake zbog mršenja, odnosno prestanka znači neposta, sadekat il fitr zbog prestanka posta i e, ulazak u dane, znači sa bajramom, kad se ne posti. Ili kaže, evo sadakat ramadan, ili e, sadaka koja se daje e, povodom ramazana, zbog ramazana. Od nasov kaže, ala zeker, wal untha, wal hurri, wal memluk. Kome je propisan? Propisano, znači, e, sadakat il fitr, kaže mušku, žensku, slobodnom i robu. Sa'an mi temr. Sa'a, to znači četiri pregršta. To je jedan sa'a. Od, uh, od datula. U datulama. Jedan sa'a u datulama. Evo sa'an min še'irin. Ili jedan sa'a, odnosno četiri pregršta u ječmu. <clears throat> Onda nastavka kaže, kale, fa'adale nasu bihi nisfa sa'in nisfa sa'in min burrin ala sagiri wal kabir pa kaže pa su ljudi uzeli za praksu a, pola pola sa'a znači dva pregršta min bur, bur je pšenca od pšenci ale sagiri wal kabir iza iza iza mlađu osobu i za stariju osobu Kaže Wafi Lafzin o, u, u lapsu u drugom tekstu, u, u, u rivajetu, kaže došlo en tu edda kable huruđi nas ila salam da se da, znači sada kad fitr prije, kada je nas, prije nego što ljudi izađu na namaz, koji namaz? Bajram namaz. Prije nego što se ode na Bajram namaz. Propisano do tada da se dadni sada kad ul fitr I najbolje ga dati u tom zadnjem periodu, ujutro ovdje znači ovdje zanimljivo da ovdje hadisu imamo spomenuto prvo da se daje e, jedan sat, znači četiri pregršta u spomenuti stvarima u, u datulama, hurmama i u, i u ječmu, a onda za pšenicu da je došlo da se davalo nismo sa pa što u spomenuti razilažimo učenjacima šta je ispravnije e, od tog dvoga <clears throat> e, sljedeći hadis, ovaj prvi je bio